homofobia bada eh, eskolegian eta iparaldean. Badira, kostan, baina eskolegian barnean. Eh. Eh, homofobia ez da bakarrik kolpeak. homofobia egun guziz, hitz zarrak erratzea hori da, da homofobia. Badira aurrak, uh, gazteak ez ongi dinak, eta badira handiak, zaharrak ez ongi homofobiakin. Homofobia gauza zakarra da eta gure eskolegian bada homofobia. Oain arte, jendeak ez zuten mintzatzen, ez zuten itza ematen. Oain itza ematen dute. Barakide ez dela gauza ona eta berdela erran ez. Eta orduan, esot, pitiaka gauzak karbetuko diren, hola, erran ez, eta harrimatuz guk entxilazen gira harrimatzia.